Hello! Hello, comics people! So, ano, welcome to another episode of Indie Comics Podcast with Dio's Desk. yes. Bago sa Dio's Desk, kaya ako check them, check them out kasama natin si- Isang JV sa comics. Julius Villan and J <laughs> JM Valenzuela. Ayun. Meron siyang bagong This comics. year marks the 10th year since the second Soviet Comics Anthology Marami na rin ginawa, no? pero ito yung unang unang 2008. first ako. Yung solo comics ko. Wala kang ako lang dito. Ah, dito. Wala. Ako lang. Ako lang. And to recognize So, that mo naman, JM, kung ano yung catch up with premise. us. Uh, ah, yes, yung premise ng ah. Palalupa. So basically, um, comics ko siya doon ano na tukol siya sa ano yun. Ano, Ang pinaka-concept niya is ano yun, um, mga palarong pambansa na being played by giant mechs. Tapos, itong bida ko, siya yung parang susundan mo na rin, si Chris. Tapos, parang yung story niya is um, sumali siya doon sa palarong bakal para to support his family kasi may nangyaring tragedy sa kanila Daps. So, yun. Yung basic premise niya. Uh, wala nga ano yun. So, so far, ayun. Kailangan yung bilhin para malaman niyo. ano ba, uh, mahilig ka talaga sa meka, kaya ka gumawa ng palaro Oo. Oh. Actually, uh, thesis ko, thesis, yun eh, thesis project ko na siya before, nung college. Itong palarong bakal? Oo, oh, thesis ko siya. Tapos, uh, ito yung product ko na binenta, binenta ko sa thesis na. Uh, actually, required lang kami gawin lang talaga yung ano yung ad campaign lang for a product. Pero ginawa ko pa rin yung comics. Oh. So, ito yung ginawa ko kasi kailangan ko ng something na para bang unique din at the same time. Ano Kasi um, gusto ko kasi gumawa ng, ng, yun, eh, ng mecha na comics eh. Pero um, kailangan something na parang wholesome din na hindi um, something about war or anything. So, ginawa ko is parang ano yun. Um, Palarong sports, pambansa. Sports. Sports-centric. Oh, sports-centric. Ikaw mo na siyang iwas tapos niremake mo siya ngayon. Mm. Nilabas mo siya ng mga, di ba, seven lakes comics Oo, oh, seven lakes. Yun yung una kong debut. Ano pagkakaiba ng una mong ginawang version ng thesis dito sa bagong release? <laughs> mas maganda Mas maayos yung story Ah, ah mas buo na. Mas, oh, mas maayos na yung story nito compared dun sa dati. Tsaka yung drawing din, baka nag-iba na rin yung art style mo. Nag-iba na rin, oo. Pero yeah, ano kasi marami na rin kasi ako pinagdaanan na rin. Uh, ah, collab na komikero din before. Gumawa ko for kanto, gumawa ko para sa Digmaan sa Liglay. Uh, ah, so marami akong natutunan doon tapos in-apply ko na lahat ng Green dito. Di ba sabi mo si Chris ay isang pilot ng Mega? Oo. Pwede mo siyang tawagin Chris Chuper? Kaya, <laughs> pwede, pwede. Pwede, pero de, ano eh, yun, um, actually parang kanini, eh, um, wordplay siya ng Crisostomo kasi. Ah, siyang para dun sa... Ano, oh, sa parang ano yun, um, loosely based on Noli Me Tangere. Uh, ah, yun yung parang ano, isa pang idea nito. Pero loosely lang, hindi naman talaga oh, word for word. Na. Para siyang Dragon Ball. Hindi, parang di ba Dragon Ball is ano eh, uh, Journey to the West. Pero naging, nag-evolve na siya. Hindi na siya Journey to the West yung main ano. Oh, pero yung spelling din man kasi ng Chris parang with a double S. So parang the same time din, parang gusto ko rin mag laruin din, wordplay din siya sa sword na Chris. Parang media So, parang ano. Yeah. Ayun. Um, Actually, parang tatlo sila magkapatid dito. Eh. Yung, uh, tatlo sila magkakapatid na parang related yung mga pangalan nila sa Blades. So hmm. parang ito yung bunso, siya yung Bakit bakit yung ano, bakit sa bakit mo siya dinusli based dun sa, sa gawa ni Rizal sa story ni Tangri? Ah, Gusto, ayun. gusto mo ba yung story na yun? Actually, ano yun, um, gusto ko yung idea talaga nung between nung No Limit Angre at El Filibusterismo is para kasi siyang exploration ng character ni Crisostomo Ibarra na ano from my from a naive idealist, idealistic person tapos naging siyang ano yun, na, na yun, parang disillusion siya tapos lagi siyang ano yun, para bang anti-hero by the sa ano yun, sa El filibusterismo So parang ano yun, gusto ko lang i parang ano yun, gumawa ng sariling version ng pero in a way, uh, sarili ko pa rin flavor na with the mecha twist to eh. it. So, pero yun, um, still, no, still about pa rin to sa games, hindi yung um, aspect, isang aspect lang yung No Limit Anger at El Filibusterismo dito. Pero talaga yung pinaka-general pa rin ito is ano yun, comics, anong, anong yung tungkol pa rin siya sa... Paborito mong sa ano, mecha, mecha series? Ah, ano Robot jocks, ganun. <laughs> robot jocks. At, oh, pero yeah, maganda nga rin robot jocks. <laughs> pero, Hindi alam ni Mel yung robot jocks. Actually, robot... Yung robot jocks yung meron pa sa Pampanga na ano. Yung Hindi, actually, robot, robo warrior yun. Ah, robo warrior yun. Oh, robo warrior yun. Mali. Yeah, know your robots. Oh, actually, nagpunta kasi kami dun sa, ano, sa site. So anyway, meron akong photograph eh, evidence na pumunta ako doon. Ah, so kaya sobrang hilig mo sa mecha. Oo, kasi Isang malaking influence mo yung Robo Warrior. No? Oo, actually, ayun yun. Mga, nung kabataan ko pa lang naman din, nung mga Saturday, mga pagka-uwi pa lang galing sa school, may mga napapard na rin cartoons na rin ng mga... Para sa mga mahihilig sa mecha, saan ang mecha ng mahihilig sa mecha? Ano? So, Pampanga. Mecha, oo. Sila nagtatagpo. E M-E-C-C-A, mecha. Mecha ng mga mecha. Pero hindi na gets. <laughs> Medyo rin. Meron pang ano, parang haven for manga, uh, robot or mecha enthusiasts. Siguro, Japan. Japan, yun siguro. Yung pa rin siguro yung pinaka. Pero, pwede rin naman din to mag-start naman dito sa Manila or something. Yeah. Di ba yung, eh, ito ba, di ba, dati naglabas si, naglabas yung Point Zero ng parang flyer na may, parang next, next comics. Hmm. Kasama ba yung palarong bakal doon? Originally, oh, parang parang plan kong, plan namin sana, i- yun, i- i- mag-release ng anthology ano yung parang... 20 peso coin! Series. Na comics. Oo. Tapos... 20 peso parang coin! Parang naisip ko, isama ko doon. Mm. Pero kasi Ayaw. parang yung gagawin namin oh, <laughs> sana ano, is parang... Yung market namin for, for international. <laughs> Yeah. Oo. So, ginawa ko parang oh. pinalitan ko pa siya ng title. Eh. Eh. Mm. Mamaya 7 parang, para maging mas may and uh, mas maging appeal sa international market. International market kasi so, bakal kasi ikat-ikat dito lang sa atin eh. Oo, mahalo local. Pero okay lang din. Um, Okay. Buti nga hindi ano eh, palarong pambakal. <laughs> kasi di ba palarong pambansa, palarong pam, pambakal. kasi marami pa kasi dyan ano ah, yun. Marami pa kasi sa world building kasi niyan, meron pa siyang Meron pa kasi dyan parang ito. Ito kasi palarong bakal. Tapos meron pa kasi sa world, sa world, origin world dito. Baba, local lang yung palarong bakal, local. Oo, I mean, meron sa world dito, meron pang sabong bakal. So, oh, okay. ano, ano, ano yung ah, pagkakaiba niya? Kasi na-feel ko yung real steel. Oo, yung sabong bakal is parang, yung actually, yung the, the usual na ano yun, fighting mix lang eh. Which is parang sa world nito is parang hindi ah, di ko masyadong in-explore dito sa comics na to kasi you parang past na siya. Ano, nakalipas na. Kasi gusto ko lang mag-focus lang talaga sa So parang kay ano, Chris, sa palaro. parang tong magiging, ang, ang plano mo ba dito para siyang magiging sports anime na Hmm, parang ganun. So parang ano yun, um, ang, ang actually yung susunod na issue nito is ano yun, parang uh, ah, hining ko na dito na parang luksong tinik yung gagawin. Mm. Parang hmm. ganun. Kasi mga susunod na may ibang games, magiging patintero, magiging ano yun. Pero ano so, na siya, revamp na. Pero, revamp na, for oh. giant games. Oh, kasi talaga malaki siya ngayon. So parang, parang very ano yun, Olympics, hindi naman siguro Olympics sizes, pero... Gano'n <laughs> mo katagal na produce tong, itong, itong version na to ng, ano, ah, tagal. ng palarong ba? Bago, ano yun, bago ko na, na, ano ah, bago ako talaga nakarating dito, eh. actually 2 years din, parang ginawa ko yung comics na to noong 2007 pa layo, tagal na. tagal na. So parang nakailang rewrites din siya bago ko naka, ano yun, naka, nakuha tong pinaka, ano yun, pinaka Final story. Ah, final story nito. Marami pa mangyayari dito, Pero so kung una sa isip mo yung yung storyline, yeah, at least nakuha ko na yung, ano yun, yung gusto kong mangyari. drawing mo na lang ganyan. Oo, gagawin ko na lang. Pero hindi ko pa, ano yun, um, sa bagay, di ko kasi man sinusulat eh. Pero, ginawa ko kasi, <laughs> para, para mabuo ko yung storya niya gumawa ako ng playlist <laughs> ng music. Tapos, um, yung pumili ako ng mga soundtracks na para bang magre-relate doon, doon sa scenes na gusto ko mangyari doon sa stories. Mm. So parang binuo ko siya. So parang ngayon, meron akong playlist ngayon sa Spotify. Spotify na <laughs> na parang naka... While reading this, may, may ganun ba nakalagay niya? While reading this, Uh, select, sp- select Spotify. Ah, ano yan? <laughs> baka i-share ko rin eventually, pero sa ngayon, baka kasi ano yun, di ko na ano yun, uh, baka hindi pa makatulong. uh, <laughs> kailangan mo munang i-mag ano, ng readers, invite ng readers. Oh, so, ano yung ano yung next dito sa ano? May kailan siya lalabas yung next na install? Hopefully sa November Comic Con. So, ginagawa this, mo na yung... Gagawin pa lang. Dapat naging goal na ng bagong art, ng bagong komikero yun na kada convention may, may bago. bago. Actually, yun yung plano ko din sana. Yung Pero, may, yun nga yung challenge dapat eh. Pero mahirap. Eh. mahirap. Oh. Lalo na mga adults na tayo, may mga... Mahirap, lalo na may trabaho. May mga trabaho. Mahal ng printing. Yeah. Tsaka, syempre, gusto ko naman to ma-enjoy. Ayoko naman siya, ayoko naman ma-stress. Ayaw mo ma-pressure masyado. Uh, So, parang, pag ginawa ko siya, gusto ko, ano yun, um, full fully ano yun, invested ako. So parang ano yun, ayoko siya half ask kumbaga. So I'm just really taking its time. Gano, gano kakabilis kumuha ng page? <laughs> si pero to inabu itong buong si dito actually itong buong issue na to inabot na isang buwan ginawa ko siya ilang pages yan ah uh, 24 pages pero roughly mm, mga one page a day ganyan mm, uh, 25 pala 25 pages pero ano yun um, nung nililayout ko kasi siya, nagbabago pa siya. eh. Oo. So hindi siya eksaktong eksakto na gusto ko. So parang may mga parts na pa rin ako inayos. Yung isang buwan na yun, binigyan ko, yung- binigyan ko yung sarili ko ng time to do it. Tapos ano. May, ano ba kayo sa sarili nyo? Well, gagawa kayo ng ganyan. Habang nililayout nyo ba, sabi mo na nagbabago-bago pa. Hmm. Tapos parang feeling mo hindi, siya nat- hindi ka pa satisfied, pero kailangan mo na siyang release. Pag ganun ba, gumagawa ka ba ng... Kasi uso ngayon yung mga version 0, version 01. O move on ka na agad, next issue na lang. Ah, ano yun, sa ngayon, since ito ay super indie pa lang, ah, hindi pa talaga siya, ano yun, pwede ko pa siyang, ano yun, um, Asain, ganun. asain pa. Pero sa ngayon, ito na yung final version niya. Pero kapag siguro naisipan ko na siyang... Kasi ang idea ko kasi is mag-release ng Ashcans mm. until matapos siya eh saka mo siya i-compile? Um, ah, by compile is kailangan naghahanap o nag-iisip iniisip ko siyang ipapap, ipa, ipapublish do sa isang mga publishers talaga. Usually kapag, oh. no, pag pinitch mo na kasi to, dapat pag mag-pitch ka, ano yun? Eh, tapos, tapos na. Tapos na. Either tapos na, pero kailangan at the same time, um, pag finish mo sa kanila, meron siyempre silang ibibigay ng mga pointers input, eh. oh. input, kung ano yung kailangan. Or may edits pa sila. May ganyan. edits pa sila ibibigay, tapos para bang ano yun. Um, Pakita mo yung edits mo, ganun. Oo. Oh. Or ano yun. Oo. Mangyayari. Bakal yung edits ko, <laughs> hindi wood. Because yung bakal na edits. no, no, no. <laughs> We're not going there. Hindi. Gusto-gusto ng mga bata yung mga action eh. <laughs> Oh, eh, Yung anak hmm, ni ano, mm, ni Quentin, di ba? Gusto, ayaw niya ng scripts eh. gusto niya, Gusto niya action eh. Oo, oh, Actually, no, kapag bata ang mahilig robot-robot, Oo. Oh. satisfy, mahilig. Oo. Kaya siguro yun yung nauso sa Japan noon, no? Hmm. Anong alam mo, ano, mahilig kang, mahilig ka sa mecha, hmm. di ba? So, alam mo yung history ng mga meka-meka sa Japan na cartoons. Loose, medyo. <laughs> sabi, ak- ah, ak- ah, akala ko sabi ni Mel, mekang mukhang ko ng meka. <laughs> Yan. Ayun. So sa, Sa- mga Japanese robots, ano yung gustong-gusto mo? Ah, marami. Um, ganyan, pwedeng mag-start, nag-start pwede rin kay Voltes 5. Oo, oh, Voltes 5, eh, classic eh. Daimos, ah, Gold oh. Gundam, Wing- oh, Gundam Wing actually. Oh, Gundam Wing, lahat tayo. Ano? Tan, tan, Just while we communing is stations. <laughs> Tapos, ah, ano pa ba? Ah, yeah, Robotech din. Kasama Oh, din. Robotech, no? Tapos, Tsaka Ninja Robots, pare. Alam mo, Ninja Robots. Ninja Robots. Alam niyo ba yung Ninja Robots. Chocobot? Alien Dati, chocnut na Princess. Chocobot. Oo, Oo, yun. pare. Yung, ano, ah... Choknat na ro- may Dimos. may, may robots ang design niya. eh. Ano, Chocobo? Gusto ko Chocobo. Nandun si Voltes 5 eh, tsaka sila... Mga ano, yun, unlicensed na drawings naman yun. Ba't, doon, ano, ba't yung isa doon kamukha ni Voltes 5? May letter V din. Kung Butler B pala. Kung Butler Kumbatula, Kumbatula. Combat, actually, di ba mas, Kumbatula ano, B. masikat si Combatler kesa kay Voltes 5 Sa Japan. Sa Japan, Japan, oo. sila doon eh. Dito lang sumikat talaga si Voltes. Oo. Anyway, kasi may part siya ng history din natin eh. Pinag... Nasalo siya naging sikat nung binan siya dito. <laughs> Thank you mga sa- thank you sa mga Marcos siya. Marcus Marcus na yan. Marcuses, oh. Marcus Marcus lang yan. So, ayun. Um, Hindi na natin ito pag-usapan yung comics. ano, oh, yun, Hindi kasi yung Marcus- comics naman niya is may part ng ano eh, ng history ah. Crisostomo, Ibarra, no? Oh. So, ano ba yun siya? Eh, may part literature. ng ano eh. Mm. May part ng... May nagte-text ba? hindi, yung... Ayun, may part siya ng ano eh, ng... Alam mo yun? ah, ano, parang masabi to, paghihimagsik na ano, may... Mm. Eh, actually, ano yung mga references lang naman siya. Hindi Pero naman talaga siya doon magdidikta ng story lang. Oo, hindi naman siya hindi necessarily didikta. Hindi ka ba nahihirapan kasi robot tapos mahirap mag-drawing ng robot. Oo, tsaka oh, anatomy. Totoo, totoo. anatomy. Saan mo kukunin yung, an- oh, anong reference mo doon? ng robot, mahirap yan. <laughs> Bubuo ka ba ng sarili mo, ano? Dapat bilog na lang mga characters. Oo, oh, na-realize ko rin yan na dinrawing ko na to, syempre. <laughs> Kasi pag gumanon yung kamay, eh, ba't parang iba na Actually, yung... isip ko pa ano? nga siya i-3D eh, before, pero Ah. nag-aaral pa akong 3D. Yun na yung ano eh, passionate na ano yun ba eh. yung mga Gundam Wing, ano na 3D na eh. no? Eh, iba, oo. Hindi, tsaka meron silang reference yung laruan. Di ba? Pag ginataas-taas mo yung kamay, ah, ganda yung ano, ano yung mga bagong robot ngayon na anime, puro 3D na eh. Oo, oh, Oo. 3D na nila. Kasi mas hardcore yung mga luma, no? Talagang dinodraw yung pa nila. Oo. Lalo yung mga ano, ano bang mga patlabor, di ba talagang wal... Oh. Pero anong, anong nahanapan ko ng workaround dito para yun. Um, siguro ibigi, pagbigyan ko na yung sarili ko na hindi ko kaya maging perfect na artist. So, pwedeng yung look ng mech hindi lagi buo. The same. <laughs> Pero laging ano yun, at least nandun sa look niya. Pero yun, So, parang yung meron siyang original na look pa rin. So, yun yung parang sinusundan ko na lang. Pero in, in detail siguro or di ko siya malagi mapa-perfect. Which is okay lang din. Di naman, di naman din talaga yun yung goal ko is para maging Malay mo, pag may perfect. publisher ka na, maperfect mo na yung doon ka na mag... Di ba sabi mo, may bala kang i-redraw o ayusin? Ay, hindi, hindi naman. Ayusin ko lang. Pero kung sa, sa gusto nila. Mm. Pero kapag wala na silang, ano yun, saka siguro pag i-color papakulay ko rin eventually pero so far yeah. Yeah, ayun. So sa ngayon, parang ang goal ko is ano yun, mag-release ng mga ashcans para magkaroon ng readers at least. Kasi Oo. um, habang ginagawa ko, at least may nakakukuha akong ano may nagbabasa, tapos may nakakapag-interact doon sa mga readers ko. Oo. May, may So, parang ano yun. affordable pa rin ng Ashcan eh. Hmm. Huwag na tayo maglibro. Ano to? Tsaka ito, ito pa, ito pa yung isa Ashcan pang, may mga gimmicks akong nilalagay dito sa comics ko eh. Ano eh? Like, uh, dito. Sa, sa, na feel ko hindi ko na magag hindi ko to magagawa pag pinab- <laughs> pinapublish ko na. So naglagay ako kasi itong, ano yun, itong, itong part ng comics ko na to, to halfway part siya. Magandang so, gabi! Yeah. Dapat para siyang ano yun. Poster. Tama ba? Ah, Para chapter siyang break. chapter break sa isang ah. anime episode. So, naglagay ako ng QR code dito. Uh, Tapos, in reference siya. Oh, pag i-scan mo yan, i- in reference sa isang anime pa na ano, na ma- maririnig niyo. Parang ano, additional reading. Ah, additional reading siya. So, parang ano yun, something na para bang ano yun, aside lang sa story, meron pa silang, may, yung mga readers, meron pa silang pwedeng pang gawin. Ayan. So something na yun, ano yun parang so, yan. So, so parang Without gagawin ko is gagawin ko ano? to laging gimmick sa ibang mga issues. Tawagin na natin yung So anyway, ano. So thank you Sana matuloy-tuloy sa lahat ng sumali sa Indie Changge. Ayun. Palakpakan ko sa mga taga-Changge. So yeah, so hopefully ma ma-release ko yung issue 2 by November. So we have 8 participants ngayon. Interviewin nyo rin si Mau. 24 dito ulit. Sikat. Oo, oh, Meka. Okay, Meka rin. Yung mga Meka. Ah, ah sikat. Pero ano, interviewin ko siya ulit. Alam mo na itong pangalan niya, Kat? Sa ba? Katrina. Mau siya na yung Sinong si Kai? So, okay, si Mao. The Change Ah, si Tablay ba yun ano? with the ah. most Ay, marami, marami na nang nagbimek uli eh. Oo nga. Pero di ba si Tab... Tama ba? Si Tablay ngayon comics na. Kasi bu- nung nakaraan, parang graphic novel siya. Ay, oh, graphic. at least- Ah, Novel, novel siya. Tapos ano yun, ah, ginawa na yung graphic novel. picture. Sa si Paul Medalay artist. Over hmm. here. Ayan. Sino ba yung mga magagaling na mega artist dito sa Pilipinas? dami si Rafael Gombo. Ah, oh, si Rafael Gumbo, grabe. Si naman. Erico Pedoha. Pedo, Pedoza. Ayan, sige. Pa-picture po, sir. Sino pa ba? Si, ano, oh. si Ilog. Nagdodrawing ng Omega ah. din yan. <laughs> Si, ano, ba? Si Damaso din, nag ano, si Elmer. Si Elmer Damaso din, nag mega din yun. Si, ano, Wow. Pag yung mga puyat, ganun eh. May, may, meron, ako, meron actually ginagawang series ngayon doon sa Facebook page ko eh. Parang Ah, mga saan po comics nila na may ka... comics ninyo? Ah, At mga may ka ng pwedeng comics follow? industry natin. Ah, Filipino, co- local comics industry natin. Ano? Si ano, Facebook page ah, namin. Si Ah, Dani Pamilya? Kim. Si, mekanismo. Mekanismo. Hindi nga, kanina eh. Hindi, hindi. Si mekanismo si Raf Tapos Gam- yung Gambok yung comics gumawa nun. ko is, Hindi, lagi ko namin re- nililista recyclo oh, Recycle, recycle kasi. Next Sponsored by Enchanted King Kingdom. <laughs> Maraming salamat po. Yeah. Yung mga mahilig sa mega, mga okay. puwet lagi. So, mga hindi may katulog. Para sa... Sa Dragon Ball, di ba may mega mega? Ah, ah, mega mega! Mega mega! Sana kayo ulit. Dala din, mega ah, din. If you're interested, October 11, Meron ding Lance Day, yung pangalan niya sa Facebook. Alright? Filipino din na artist. Meron din ako dating mega eh. Sa ating mga Best tama food. Teka, bago ko i-announce Kasi may yung love, gusto ko sentai eh. Si Sentai Bakal, Boy ba? Si Carlo ba? Boy ba? Boy ba? Carlo Valenzuela. Carlo Valenzuela, may karin. Oh, Kahit naka-Comic-Con t-shirt. Although mixed suit, Meron pa ba may na mixed comic t-shirt yan? Except for yung staff. Si Jomar Bulda. Except for ah, yung staff Sino ba yung hindi. Aeonix? Aeonix Oh, yung uh, naka comic t-shirt? Si Berlin. Si Berlin mga ano eh. Ay, lang, nag-uwi na lahat. Anong advice? Pinapromote natin yung Ah, no, this is the Anong advice mo para i-promote yung comics mo? Yes, <laughs> Advice ko. there. <laughs> Hindi, basta ano yun. Pwede nyo na siya bilhin actually Sino? sa online eh. Um, nabibili na siya Ang ah, sa willing sumayaw dito sa harap. Point Zero Comics na Facebook page. Message nyo lang sila. Oh. Pwede, pwede nilang ano, Sino ang deliver willing Basta shipping fee siguro sa sa inyo na Oo. Pero tapos ano yun, si Libero. Emergency. Emergency. Libreo. Libre nagbibi na yun. Ah. Nag-cosay na rin ako sa kanya para magbenta na rin ng copies. Actually, si mm. Angelo talaga, point person na yan. Oo. Kung gusto niya, Oo. Oh. mix yan na lang. Actually, kahit na wala siyang kopya, pwede niya sabihin kung paano bibilin yung kopya. Oo. gusto niya. Which is ano yun, which is parang ano yun, very Siya na ngayon ang go-to go-to. ng mga online queries. Ano siya, the go-to of all time. <laughs> The GOAT. The GOAT. The GOAT. The GOAT. Greatest of all time. Oh, Ayan. Yeah. So, ayun. Um, oh, pwede ko siya rin. Pero sa mga conventions, yun. Usually ito. Ayan. O sa... Ang susunod ko siguro convention niya sa November Comic Con. November Comic Con. Um, ah, this, Meron din Hopefully, marilis ko na issue 2 by that time. Kaya dapat yung makita ko maganda na, napakaganda. Thank you, comics people. Thank you, JM. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Indie Comics Podcast.